umutambukanyi w'umukuru w'igihugu denise nkuru nziza iyo ari mu ntara ya ngozi arabandanya kwifuriza abantu umwaka mushasha kuri uyu wa gatatu akaba yaragendeye imfubyi zo mu irerero ryitiriwe ikigongo c'imana akaba yanagendeye kandi n'abarwayi bo mu bitaro by'ingozi mukaza kubikurikirana muri ano makuru leta izobandanya ibikorwa bikorwa byo guteza imbere igihugu amabarabara atarahera gushyirwamo kaburimbo azobandanya gukogwa imana idufashije azokubakwa n'ayandi mashasha mu ntumbero yo kuyiza umuyagankuba ingomero z'umuyagankuba ziriko zirubakwa zizobandanya zubakwa twongere dutangure na zishasha inyubakwa rusange nk'amashuri amavuriro ibitaro amasoko ibigwati ibibuga by'inkino n'ibindi navyo nyene leta izo bibandanya ifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa rusange tutibagiye ibidukikije isuku mu ngo mu bisagara n'aho hose bikenewe kugira ubutunzi bw'igihugu n'umwimbu bikomeze kwiyongera leta izobandanya politike yo korohereza abagwizatunga amakori n'amatagisi bitangwe atawuriye imitsi ubundi nayo amashyirahamwe ya leta canke ayo leta ifisemo imitahe anagurwe kandi atunganywe neza mu mibano guteza imbere inkino n'imico kama by'abarundi leta ntizodohoka ku mugambi wo gushyigikira abafise amikoro make gushyigikira inkino zitandukanye n'abo bose bafise imigambi myiza yo gukingira no guteza imbere imico myiza n'akaranga byacu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu denise nkuru nziza yari mu ntara ya ngozi arabandanya kwifuriza abantu umwaka mushasha kuri uyu wa gatatu akaba yaragendeye imfubyi zo mu irerero ryitiriwe ikigongwe cy’Imana aho yari agiye kwifuriza umwaka mushasha abo bana akaba yaragendeye kandi n'ibitaro by'ingozi kuraba abarwaye aho hose akaba yagiye yitwaje agakemanyi ko kubifuriza umwaka mushasha ni inkuru ya Bonaventure bankika ari hari ingozi ni ma. abo bari abana bo ku irerero ry'imfubyi ryitiriwe ikigongo cy'imana bo muri karitsiye muremera zone ya ngozi rurale muri komine n'intara ya ngozi aho kuri uyu wa gatatu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu denise nkuru nziza yari yagiye kwifuriza abo bana umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi akaba yari yitwaje agakemanyi kagizwe n'ibiro amajana abiri na mirongo itanu n'itanu by'umuceri n'ibiharage amafanta ibisuguti amata n'ibindi denise nkuru nziza amenyesha ko yashatse kwifatanya n'abo bana mu guhimbaza umwaka mushasha akaba yateye intege abasanzwe babakurikirana kugira ngo ntibadebukigwe uyu munsi rero imana yakoze ko ntanga uyu mwaka binshobokera kuza kugira ngo dusangire umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi rero n'icyangenza n'icyo ni mu ntumbero yo kugira ngo dusangire n'ibi bibondo umwaka mwiza mushasha eh, nabo banezerwe abana b'imfubyi ariko umunezero barawuronse kubera baronse ababatora bakabarera bakababa hafi nk'uko mbona abana bamerewe neza bafise ababafata ni igikorwa nasanze kitoroshe ndabatera intege ngo mushishikare kubikora ariko kandi munabinezererewe kuko impera yanyu iriho mu nyuma umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yaciye aje ku bitaro by'ingozi aho naho nyene yagiye ashiriye abana bagwaye indwara yo gufungura nabi ibiro cumi cumi by'umuceri n'ibiharage amata ibitenge amavuta yo kwisiga n'ibindi kuri ivyo bitaro nyene Denise Nkuru nziza akaba yarihiye abagwayi bane amafaranga bari bageze ko mu kwivuza gushika uyu munsi ashika ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu n'indwi n'amajana atanu mu mafaranga y'amarundi inizi nkuru nziza akaba kuri ivyo bitaro nyene yagendeye umupfasoni aherutse kwibaruka ubushuri aho yaramuzaniye ibitari bike mu vyo umuvyeyi akenera nk'ibigoma amata omo n'ibindi tutibagiye n'akabahasha ko kumwipfuriza umwaka mushasha nyina w'abo bana yashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nk'ibintu vyari vyashikiye nanje rimwe ntabyo nari niteze unari nimvire ko ruzobigenzerera ariko rino nkajima ahubwo imana ntimuhetsagiye mwumenya ko Denize nkuru nziza yarangirije mu cyumba cy'abana bavutse batageze aho yagiye abasengeye ingozi munabantu yubanyika ku bwa radiyo sikorera nderagakura twabonye ko tuzoshyiraho banki cyane cyane zoshyigikira ugwaruka mugabe akazoshyigikira ugwaruka bari mu mashyirahamwe bari mu makoperative kugira ngo baronke uburyo mugira amabanki amwe amwe usanga abazibira none natwe twarabibonye yuko na n'amabanki hari ibintu tuza guhindura kuko twasanze bashiramo akamwana wa mama kugira ngo baguhe ingurane bakubaza tubuzanye nande ibyo ni ibintu twabonye ko bidafasha iterambere mu gihugu cyacu Burundi ko abantu bifuza kuronka ingurane mugandi bayironke inyuma y'umutaga bimwe bita renforcement kubw'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Juma Edouard ngo iyo ngingo ntiyaje gihuti gihutihuti kuko hariho utunenge twinshi twari tumaze kwibonekeza akavuga aha ko kuri bamwe kari kabaye nk'akaryo ko kwiyungunganya icya mbere tubanza kubamenyesha ni uko icyo gikorwa ni igikorwa kiba gishimikiye cyane cyane ku ngorane zimaze kwibonekeza abana baba bafise muri icyo gihe ishuri rirashobora gutunganya ibikorwa nk'ibyo byo kugira ngo hahandi abana bafite ingorane barabe ko bashobora gufungura gatoya ariko rero turabye ingene ngaha iwacu murindi ko birafata haribonekejemo utunenge tutari duke ni ukuvuga rero ko iyo ngingo ubushikiranganje butiyadukije mbere n'ikibazo na leta nyene yari yafashe mu minwe kubera yuko hari hasigaye hibonekeza ibintu muri bitabereye cyo gituma ubushikiranganje bwasabye ko bobangira gushika ingingo zibereye zifatwa kugira ngo ibyo bikorwa n'ibindi byose bikorwa bijyanye n'inyigisho bizobe ku neza y'abantu utunenge ni twinshi ni uko nk'icyo gikorwa cyari gisigaye kigeze aho ishuri ryose ni ukuvuga abana bose kuva mu w'indwi gushyika mu wa nyuma bose barinda kugaruka urumva rero ko ngaho hari ikibazo ari abana bose barinda kugaruka haba hari ingorane iyo ngorane rero tuza kuyimenya ituma wa mwanya wagenewe ibyigwa utagikwiye ku buryo abana bose barinda kugaruka hariho n'ikindi murazi yuko batangisha amahera ni nk'uko baba bashaka kwiyungunganya kugira baduze nk'agashahara sinzi nk'iri twabyita ku bw'umuyobozi wa riseske perezida nyakabiga furera nzeyimana joseph avuga ko iyo ngingo izogira ingaruka mbi ku bumenyi bw'abanyeshure ngo kuko ivyo vyigwa vyatuma umunyeshure anonosora ivyigwa ataba yatahuye mu mwanya w'icigwa agasaba ko iyo ngingo yosubirwamwo ivyo vyigwa bikabandanya ku neza y'abanyeshure w'abanyeshuri si ranforosema gusa yavuyeho bimwe bita kurudiswara navyo nyene bigiye kuvaho numva rero ko abana hari ikintu bazotakaza cyatumye babivanaho ntaco nomenya ariko ico nzi coco nuko ngira ngo bamaze kubona ko umwimbo w'abanyeshuri wagabanutse je nibaza yuko iyo ngingo bazohava bakayisubiramwo kugira ngo amaraforosema asubire abe kugira ngo umwimbu usubire umere neza kaminuza Burundi ngo ifise ikibanza gishimishije mu bijanye n'ubushakashatsi bwo mu gisata c'uburimyi ivyo nibishikirizwa n'umuyobozi ajejwe ubushakashatsi muri iyo kaminuza Burundi Tase Masharabu akamenyesha yuko iyo kaminuza ifise ingorane ku bijanye n'inyubakwa abanyeshuri bakoreramo ubushakashatsi biturutse ku bitigiri by’abanyeshuri biguma vyiyongera hariho ibisata bikora ubushakashatsi ku kuntu kaminuza zitunganijwe n'ingene zikora kugira zibone ikibanza zifise aho ishyirahamwe ryitwa ruforumu ishyirahamwe ruhuza amakaminuza yo muri afurika si yose mu bijyanye eh, n'ubushakashatsi mu vy'uburimyi ryarakoze rero ubushakashatsi kugira ryerekane amakaminuza muri afurika ikibanza imwe imwe ifise muri ubwo bushakashatsi byarerekanye neza yuko kaminuza yacu ifise ikibanza cyiza mu ntumbero canke mu barahamagarwa kugira baterere batange umuganda wabo kubera baba bazi yuko aribo bafise ubumenyi buhagije kugira bashobore gufasha gutanga intumbero y'inyishu zotorwa ku kibazo kinakiriya aya maraboratwari n'ibyo hariho yamaze imyaka myinshi gusumba ayandi ugasanga kijyaho yarageneye we kwakira abanyeshuri bakeya wari utusanga abanyeshuri kare bagiye bariyongera nta zindi laboratwari nyinshi zagiye zirubakwa bica bigorana kubakira nibyo bica bituma baza bariga mu migwi uko ukora kwiga mu migwi bica mu maseri bica bituma bifata umwanya muremure kugira bakore ibi by'amataravo puratike muri ayo maraboratwari inyubakwa z'ishure shingiro ryo mu kabondo zone rohero komine mukaza ngaha mu gisagara ca bujumbura ngo zirakeneye gusubirwamwo kuko zishaje cane buri kukiye flora umuyobozi w'iryo shure asaba ubushikiranganji bw'indero kubafata mu mugongo mu gusanura izo nyubakwa kugira ngo ntizizogwe ku banyeshure kuko ubuyobozi bw'iryo shure ata buryo bufise kugira ngo busanure izo nyubakwa kujya basubiyemo stera matutina n'ayandi mashuri natwebwe botwibuka bakaza bakadusanurira rino shuri vyoduhimbara rwose kandi vyohimbara n'ibibondo bihiga twebwe icyo twovuga ni uko abatuyoboye umushikirankanji w'indero haba mu biro by’umukuru w'igihugu bo tugendera bakaraba ingene amashuri yacu ameze murabona yuko amashuri ashaje cyane na cyane cyane ibisenga uwo munsi urizina nk'uko bimaze kuba uruhande rumwe uruhande rumwe rutigamwo abana murabona ko rwakorotse kandi amazi ashika mu ishuri twebwe rero n'iyo imvura iguye ahanini amazi arashikira amashuri rero ugasanga n'abana biga mu buryo butaryoshe butabereye kuko nk'iyo imvura iguye umuyaga urashikira abana kuko hariho ahantu amadirishya yabomotse amadirisha ashaje urumva ibyo byose ntabyo dushoboye n'uburyo ishuri rifise twama tubishyira mu maraporo dusaba yuko bofasha bakaraba nyine bosubiramo iri shuri bakarisanura kuko ni irya kera cyane ryaramuye abantu benshi b'igihugu bakorera igihugu ntabwo twebwe akamwe twavuga nuko botuba hafi tuve mu gisata tuje mu gisata c'uburimyi umwimbu w'agatasi na cane cane uw'ibiharage ngo urashobora kuzogenda neza mu ntara ya Ruyigi naho ikirere kitagenze neza bigatuma abarimyi basohora isuka batevye ivyo bishikirizwa n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi muri yo ntara Festus Ntihabose aho amenyesha ko muri kino gihe abarimyi bariko baritegurira irima ry'impenshi mu kuriha ifumbire bazokoresha Festus ni ntiha bose akavunira akagoha abarimyi ko bakwirinda gusesagurira umwimbu wabo mu masoko aha mu koko imvura yatase iteze yamara abenegihugu bari bariteguye bararima hanyuma bararondera ifumbire hanyuma bongarondera n'imbuto yebeshe imvura imaze gutasura naho yaguye iteze zarateye hanyuma tukaba tubona neza yuko imirima ubu cagirije cyane nk'ibiharage nyamara ku bitegwa by'ibigori tukaba tubona yuko hariho imirima imwe imwe itamewe neza yamaye twizaye neza yuko ku mwimbi w'ibiharage ahubwo hamwe ataco hinduka ngo ibirere bisubire bimere nabi mu ndwi zibiri ziri imbere abenshi baba batanguye kuronka umwimbu kandi bisa neza cyane twizeza ko umwimbu uzoba neza cyane cyane ku biharage hanyuma ku bindi bitegwa navyo nyene benshi barateye imbuto barateye ibigoti barateye mijishi eka n'ibindi cyane amasaka twizeye yuko neza yuko hamwe imvura yobandanya igwa neza ataco tuza kuronka umwimbu kiretse uvyo navuze ko umwimbu w'ibigori ushobora kwamuka iyo turiko dutegura irima rya gatase duheze gutera burya uca tutanga kwitegurira impeshi nyayo nk'ubu mw'iki gihe rero ivy'impeshi twamaze kuvyitegurira abenshi atari bashoboye kuriha amafaranga y'ifumbire mu gice ca mbere ubu bariko barariha kugira ngo bazaronke bazokoresha ku mpeshi ndetse hari abanatanguye kurima kugira ngo amasinde avunde hanyuma azotere neza kibaza yuko namwe ikirere kitogenda nabi nabi turiza yuko abenegihugu bari ku kintu kandi bizogenda neza tuba twahimiza kugira ngo ntase gusubira gusesagura nk'uko tubyibonekeje mu mwaka uheze y'aho abantu baca bamwe bamwe bimarira umwimbu bagashaka byinshi ku isoko ugasanga bibagiwe kwisigariza mu miryango gutyo ugasanga biko bitera ingorane mu nyuma bakagira inzira nyinshi nuko rero tukaba duciye dusozerera ngaha aya makuru twari twabateguriye nkabakengurukira cyane mwebwe mwafashe akanya ko kuyakurikirana Gertrude mpawe nayo nabashikirije nkaba ndabasezeye ndabipfuriza umusi mwiza w'ibikogwa